selirane waras. Ayo kaya ya ora ana siji apa. Ya syukur aku ajuang. Ora tau usih bengi kepriwe. Iya kok dadi kancane padha sowan kok ora ketok apa sebab. Wah, aku agak lemes aku. Mitrut pawarta sing tak tampa yen Petruk kantong bolong lunga kuwi wae kena kanggo tandha tengara. mesti para sesembahku bakal nampa sapu dendaning jawata. Lah ra tenan. Aku iki weruh apa le nyapu. Wong sapu dendaning dewa kok dewa nyapu kepiye? Iki mau nampa dawuh saka Kakang Prabu Baladewa kang isine minta sraya dampar kencana sing dicolong dening kongkonane Ratu Mloji Tengara. Ratu Mloji Tengara kuwi sapa jenenge? Sopo gong? Alah, ketuwil-ketuwil blek. Ketuwil-ketuwil blek kok ya. Mana ketuwil pe? Akara yo lali kok ya. Butuh anggere ketuwil-ketuwil blek. Sing dusta wujute ora sepira nang seti mandra guru. Pamanmu Dimas Encaki, Dimas Aryasena lan kakangmu Gatut Kaca kalah. yen ora jeneng para tandhi ora yen mengkono aku tak ngestoki dawa legas kecok tak tandhani kok melawi ya wong ya Sena putrane Bapa Werkudara. Kowe sapa kok kaya ciduk cendol? <laughs> eh? Malah ngringik-ngringik. Aku Begawan Dewa Sekti. Dampar kencana tak jaluk oleh apa entuk. Aku ora nek pancen iso ngalake, eh, lah tak antem sigar siramu eh. gilane temen kowe. Kowe mung kaya uret kowe kok ya ampuh kowe. Lek kan kok model kuno kuwi. Do uleng-uleng am. Nek kok ngono kuwi apa aku? Ayo kene genten ana kene, Gong. Agem kok ora selayak. aku nek ditanding karo bendara ora wani-wani aku. Engko golek prajurit sing ijen wae. Cinarita ah. tatkala semono, kawan Dewa Sekti. Wis kena kapepes dening Raden Antasena. Satemah ilang sipati pandita Badar Raden Wisanggeni. wedhus. Heeh, pancen ki rombongan kambing kok iki jenenge. Kae cempe ki wedhus aku gembele aku. Lah kok kowe nang kene ki ngopo to ni? Aku ki ora kanyono-nyono. Ketemu karo sedulur Sinara Wedi jenenge Bayu Tinoyo. Aku diswitake nang Kraton Ngloji Tengoro. Ning aku ya ora tau sowan. aku nyolong dampar barang iya dikongkon nanging banyak isine ora kok nedya milik dampar kuwi mung kepengin bakal jajal marang panguasane wangune wong sing jemuneng ratu ki tau nampa upatan ing wayu oh iya ayake ning ora ngerti kowe ora ngerti kakang ngotos nek panjenengan ngerti kowe matur karo Kresna mung ana apa-apa dampar sing balake kowe iya wis aku kaita mulat ponange para wadya bala senjata pitulung sinuwun kadang kula yayi begawan dewa sekti pejah oh mati inggih karu-karuan ra kelangan dhuwit iki aku. Lagi jane aku nggowo ya. Atanggo butuh dhewe malah ana sing mati. Nyemanggaken kula tring nglabeti awit menika manggen ngantos mboten panjenengan nyelir majeng. prajurit-prajurit ngamarto menika srayanipun tiang wah nek ngono Aja melu-melu tak tandangi kowe. Kacarita rikala semana Prabu Wel Beh ingkang majeng wonten paprangan. Senopati Senopati Ngamarta Raden Gatutkaca Raden Setyaki Raden Aryo Werkudara. Mengsah para narendra ngloji tengara mundur gelanggang Surabaya. Bathara sapa ya? Aku Werkudara kuwi sapa? Prabu Wel Geduel Be. Ayo ulungke dampar kencana. Tak ulungake. Nek pancen ora ketan sedhit aku wis tenguk-tenguk. Ngendi? Prabu Betha Kresa kon nglenggake dampar aku. Men ketok le dadi ratu. Kokean suruh uncal sikil, uncal mrene tekan. apa ngger sing maju iki ratune dhewe. Bapak Kakang Gadut goco, kakek Bapak Cilik Sencaki Mak Cilik Janoko kalah kabeh. Aku we, aku ora perang. Aku menang karo Panditama bulane adikku wis anggeni. Saiki ngendi agawe apa tak tengok-tengok kene kono. to kapange tak dengok ke wis praya. Kowe praya ora gerong niang mrene. Aku dipenge awe teko yaene ngapa? Oh, lah pancen iki mung suwe dudu sesembahmu. Gareng ngrene, kon ngopo? Kon perang, men mati apa? Agek krungu dung ngene jeg-jegan. lakon perang kaiki jane bocah kae dimaneman kae Sopo gareng ben sehat dhisik kon nek sehat iki kudu kon ngopo obatane kon mangan cacing mentah Bagong, Nun. Tak kandani. Gareng nek turu digugah. kon apa kon perang oke dan hmm. kowe kon perang sing biayani sinuwun tenan temenan atus dhisik ora sadus bagus adus barang akeh sinmune ora adus kok nggih. Wong nek ora kalah. Ratu ngloji teng ora menang iki nek ora tandingi garing karo Bagong ora ana. Balap payah kula, ratune kowe kon tanding kali kula sampeyan agek balane mon menangan kok ratune meneh ora. Kowe iki diperintah mangkat apa ora? Yen pancen kowe wani ateges kowe Suwito ratu ora tanggung tanggung nggonmu Suwito. Nayan kowe ora gelem maju peperangan, padha karo Gareng wing kepengin muktine nang ngrekasane ora gelem. Banjur besok kapan manunggaling kawul kawan Gusti yen kowe ora gelem melu temandang Pancakara? Nayan Gareng lan Bagong melu temandang Pancakara teges tajan to ing Ponokawan nanging uga melu mikir ke negara. Ya mangayo kawan. ana menungsa kerene dokone to. Ratu mampir kok ngene musuh karo wong trubu-trubu. Kowe sapa, ha? Prabu El Gedhe LP aku. Ratu kok ora aturang sebab e mudelmu mete-mete. Ratune bodong. Semen. Aku gareng. Aku bagong. aku rakon rewe dure sing akon sapa ayo mulai kon. sinu nurwati kon dari tanding karo prabu welget welbe rasan dadak ngucap rasane ratu gusti kusing tumandang iki gedhi bali iki kowe bisa pinanggih kan gusti notaku nurwati aku wis tumengko ing sirna margolayu punarpaku girang-girang ngono ngarep aku mboyo muni batangku ngono. Kowe kok punar po. Aku nek musor kowe wegah, kowe iki wong do reget-reget. Agek aku kacuku tak kebulke awangine raja mak. Ambumu leteng-leteng kok ngono. Alah, lengo ming 5000an. Aku kaya ndek utang nemo. Ora gelem tanding ora wae jiat. Ana perang kok jiat-jiatan wis seben. ora dijat ora rampung-rampung ora mati-mati duleng mau lo duleng ya Rito rikolo bondo yudono yanayo baskoro titi mongso. ilang sipate prabuel geduel be eh, kilurah kantong bolong ingkang katon marmane rikala semana upatane wahyu maningrat tatkala tumurun ana madyapada bisa jumeneng narindra pungun-pungun kilwan garing prisa kang timbul timbul Do ngalah jan kowe kok dadi ratu to, Truk? Hooe. Kaya ora gelem nganggo patih aku ngono. Upama patih aku rak serem. Pak, eh Petro bali. Eh, anak kulanang bali Eh, wong tuwa wis pirang-pirang dina kangen. Nggih, Pak, eh, aku wingi wis nadaran. Anek ah, kowe bali aku arep nang warung bareng ro anak-anak. Ayo do nang warung nang bayar ana ya. Diaturke sinuwun Ndarawati. mengkono Gusti apa lo gak negilo petro negilo sing dadi ratu petro nggih sinuwun hmm. lah sing dadekke sapa nganu nampi dawing jawata lajeng teko pun paring keprabon nisan iki nggih ilang lap tanpa wonten sing kemliwer badar sarung asli wingenane niku. Sarung tek kowe kuwi biyen-biyen. Ora sande Iki mahku aku kelen ngawas teke gareng iki. Yo wicok Kakang Semar ateges ketrima panuwunmu Petruk wis bisa balik nggih. Banjur kae sapa Petruk mboten ngertos kula. wis coba mundur mengko jajal tak temonan Yang manggelung mangruk mining cakraniro Om micil sangkeng astok um. kapowangku Ndrawati nglepasaken senjata cakra. Momo marang Patih Bayu Tinoyo badar begawanan maneh. arang ngembani ke ngabdi kilurah kantong bolong. Oh, iya. Ya, wis. Gandeng wis timbul petruk kantong bolong kakang anuman. Gelem ora gelem dampar kudu tok balik ke ana ngestina. Lho sediku. Lan aja banjur. Lena ing kapraitnamu tunggunen ing gunung semono sediku. sediku. Dewa Bathara. Poko Prabu Wel Gedwel be ilang tak kedepake wong amarta pancen nguasake kaprewan. Keto nang arep ditakon dusa cangking siramu. Parito ingkang sinunoto Ndrawati nglepasaken pusaka senjata saka tumomo marang dadane Prabu Dewa Bantala Badar Raden Antarda. ngembani kengabdi kilurakan tongkul awit nampi ngendikane pun begawan anuman oh iya mengkono ya ya syukur muga-muga bisa uga nampa samping wayu kurup ontor jundri Sausipari paripurna kaya ngapa bunga wong atamu tumuli kumpul marang para kadang sedigawa nanggolo kang micil sangking asto koko prabu kopi yayi jampar dereng ngantos dipun lenggai kain prabu wel gedwel be ngaturakan kaunian bila menikah cari pun ke ngabdi kirakan tong bolong wah suara karu-karu langer tuh wedus petrol rakyat ora ming dampar kencana ngestro ndekku tak silihke sisan. Senengane kok jo. Namung dinten niku sampun dipun kunduraken wonten negari Ngastinaya suku Yai. Aja nganti pun Kakang banjur dadi pitakunan marang para kadang Prawa, Andum Basuki pun Kakang lan Yai sapa kadang Pandhu. Pun Kakang kepingin Bali sukoning marang Yai Prabu Joko Pitana mengaten sisa-sisa ning angkara murka tak pasrahke masih adi mangsa bodho Ya lu pangestu lak sampah era ini. ciumnya mawi ngis wingi iki sapa werkudara sapa takon karo aku kala prabu bilakno marang gustiku sikilku tampan Raksa Brobol jaringane Sir Omar Kolayu. Hei, Seno, aku belano kancaku. Ida, ida, ah, mati. kanggo opo? Sawise paripurna saka kersayae Prabu, para kadang kabeh ditimbali kumpul ana stinggil binatrata muga-muga. Lakon iku mau kang becik tinuwata kang ala diguwang sing aduh kejaba saka iku mung tansah pinal teguh rahayu wiru slamet-slamet saka kersane dewa.